četvrtkom. Četrnaest ožujka 1985. godine Mihajl Sergejević Gorbačov tek je tri dana generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza. 10. ožujka umro je njegov prethodnik na toj funkciji Konstantin Ustinović Černjenko. Već sljedeći dan politbiro partije sastao se i izabrao Gorbačova za novog genseka – generalnog sekretara partije. Gorbačovu je tada bilo 54 godine. U trenutku kada je izabran bio je najmlađi član politbiroa. Tog 14. ožujka Gorbačov je primio Babraka Karmala, generalnog sekretara Narodne demokratske stranke Afganistana i predsjednika prezidija Revolucionarnog vijeća. Karmal je na vodeća mjesta afganistanske vladajuće partije i države došao kada su specijalne jedinice sovjetske vojske i obavještajnih službi u prosincu 1979. napale predsjedničku palaču Tačbeg i ubile Hafizulaha Amina, Karmalovog suparnika u Narodnoj demokratskoj stranci. Nakon tog napada u Afganistan je ušla sovjetska 40. armija i počela je sovjetska okupacija te zemlje. Nakon ulaska sovjetskih trupa, koje su postavile novi režim u Afganistanu na čelu s Babrakom Karmalom, počeo je rat u toj srednjoazijskoj zemlji. U tom su ratu dnevno ginuli sovjetski vojnici, a Sovjetski savez je u Afganistan ubacivao golemu opremu i novce. Zato i ne čudi da je tako brzo nakon izbora na čelno mjesto Sovjetske države i partije Gorbačov primio Karmala, William Taubman u biografiji Mihajla Gorbačova piše. Karmal ga je 14. ožujka uvjeravao da je sovjetsko-afganistansko prijateljstvo jedinstveno u povijesti čovječanstva. Ipak, do listopada, kada je Gorbačov ponovno primio Karmala, materijal koji je za sastanak pripremio Gorbačovljev vanjsko-politički savjetnik Anatolij Černjajev bio je krajnje sumoran. Svaki dan deset naših momaka pogiba. Nema nade da će afganistanski narod ikada obraniti njihovu revoluciju. I preporuke su bile jednako sumorne. Brzi povratak na slobodne izbore i afganistansko-islamske vrijednosti i podjela vlasti s opozicijom, čak i s pobunjenicima. Gorbačov je Karmala upoznao s materijalom koji je pripremio Črnjajev Karmal nije bio oduševljen onim što je čuo. 17. listopada Gorbačov je o rezultatima sastanka upoznao politbiro. Rekao je da Karmal smatra da Sovjeti trebaju Afganistan više nego što on treba nas i da on očekuje da tamo ostanemo dugo vremena, možda i zauvijek. William Tauman ovako piše što je Gorbačov na to rekao politbirovu. Zbog svega toga njemu mora biti rečeno s najvećom jasnoćom. Do ljeta 1986. vi trebate naučiti kako ćete obraniti svoju revoluciju. Pomoći ćemo vam još neko vrijeme, ali ne s trupama, nego sa zrakoplovstvom, topništvom, opremom. Ako želite preživjeti, morat ćete proširiti društvenu bazu režima. Zaboravite na socijalizam i dijelite vlast. Sa ili bez Karmalovog pristanka, rekao je Gorbačov kolegama, mi ćemo čvrsto provesti našu politiku izuzetno brzog povlačenja iz Afganistana. Ministar obrane, maršal Sergej Sokolov, složio se da je vrijeme za odlazak. Gromiko nije. Trebali ste vidjeti ironični izraz na licima njegovih kolega, uključujući i Gorbačovljevo, rekao je Černjajev. Njihovi pogledi sve su rekli. O čemu ti to brbljaš, budalo? Uveo si nas u ovaj nered i sada prema tebi svi smo odgovorni. Politbiro je usprkos protivljenju Andreja Gromika načelno odobrio povlačenje iz Afganistana. Na 27. kongresu Komunističke partije Sovjetskog saveza, održanom krajem veljače i početkom ožujka 1986. Gorbačov je rat u Afganistanu nazvao ranom koja krvari. Ali rat se nastavio. Gorbačov je kao i mnoge druge državne vođe vrlo brzo saznao da je lakše započeti rat nego ga završiti. U kratko vrijeme vladanja Konstantina Črnjenka Sovjetski savez je povećao broj vojnika u Afganistanu sa 100 na 120 tisuća. Gorbačov nije smanjio taj broj u prvim godinama svog vladanja. Neke od najžešćih bitaka u Afganistanu dogodile su se u to vrijeme. Nekooperativni i nesposobni Babrak Karmal zamijenjen je Muhamedom Nadžibulahom i počela je politika nacionalne pomirbe, ali rat je i dalje trajao. Povlačenje nije bilo lako izvesti. William Taubman piše. Ni u kojem slučaju ne možemo samo otići iz Afganistana ili ćemo pokvariti naše odnose s toliko puno naših prijatelja, poput Kube, Istočne Njemačke i Iraka. Također je Gorbačov vjerovao da ne može samo tako napustiti afganistanske savjetnike. Izaći ćemo za dvije ili tri godine, rekao je Politbirovu 26. lipnja 1986. Ali rezultat ne smije izgledati kao sramni poraz, kao da smo nakon što smo izgubili toliko dobrih mladih ljudi jednostavno odustali. Kasnije će Gorbačov priznati da je do povlačenja trebalo doći ranije kako bilo tek 1. travnja 1988. godine u Ženevi u sjedištu Ujedinjenih naroda predstavnici Afganistana i Pakistana sa Sovjetskim savezom i Sjedinjenim američkim državama kao jamcima dogovorili su uvjete povlačenja 40. armije iz Afganistana. Nakon sporazuma iz Ženeve, novi ministar obrane, general Dimitri Jazov, sastavio je plan povlačenja sovjetske vojske iz Afganistana. Oko 100 tisuća sovjetskih vojnika povući će se iz Afganistana u dva dijela. Prva polovina vojnika povući će se do 15. za 1988. Druga polovina do 15. veljače sljedeće godine. Pravci povlačenja trebali su biti isti kao i pravci invazije. Na zapadu od Kandahara preko Šindanda i Herata do Kuške, na istoku preko prijevoja Salang do Hajratona i mosta prijateljstva u Termez. Prvi je trebao otići garnizon u Džalalabadu. Roderick Brightwhite u knjizi Afganci, rat u Afganistanu 1979-1989 piše. U zoru oklopna vozila parkirana su na trgu. Njihove posade bile su pored njih. Dok su slušali beskrajne govore lica vojnika bila su tmurna, bez smješka, iscrpljena. Njihovi časnici čestitali su im na ispunjavanju internacionalističke dužnosti. Masa Afganistanaca okupila se kako bi mahala na odlasku. Bacali su bukete cvijeća na odlazeće trupe. Među cvijećem bili su i drugi maleni pokloni, kamenje i komadići devine balege. Onda je orkestar zasvirao marš i kolona je krenula na stotinu milja dug put do Kabula, kroz prijevoje u kojima je u siječnju 1842. zbrisana britanska armija Inda. Borbeni helikopteri zveketali su iznad njih kako bi pružili zaštitu od napada. Ponekad bi skrenuli u stranu kada bi maleni stupovi puštenog dima otkrili prisutnost snajperista. Usput napisao je David Gaj, sovjetski novinar koji je pratio kolonu, bilo je ono što je ostalo od sela uz cestu. Nijedno nije bilo neoštećeno. Zidovi razrušeni, kuće uništene, drveće izvrnuto. Polja su bila gola i neobrađena, sustavi za navodnjavanje pretvoreni u močvaru. Koliko će truda trebati biti utrošeno da se vrati život u ovo mrtvo mjesto. U zaludnost tih 3200 ili koliko ih je već bilo dana rata učinila je da oči gore od srama. Jedina dobra stvar bila je da se momci vraćaju kući. Dok su se kolone sovjetske vojske izvlačile iznad Afganistana, letjeli su helikopterske topovnjače i lovci bombarderi. Sovjetska vojska učinila je sve da njezino povlačenje ne bi nalikovalo onom britanskom iz 19. stoljeća ili američkom iz Vjetnama. Zadnji mjeseci sovjetske okupacije Afganistana obilježeni su sukobima u politbirovu. Sovjetski ministar vanjskih poslova Edvard Ševarnadze, koji je zamijenio više desetljetnog ministra Andreja Gromika, predlagao je da i nakon povlačenja u Afganistanu ostane desetak tisuća sovjetskih vojnika – Afganistansko vodstvo, predvođeno nadžibulahom htjelo je pod svaku cijenu zadržati barem dio sovjetske vojske u zemlji. Mudžahedinske snage napade su usredotočile na afganistansku vojsku. Iako je sporazumom u Ženevi dogovoreno da Sjedinjene američke države i Pakistan obustave dostavu pomoći muđahedinima, samo u rujnu i listopadu 1988. 172 velika karavana s oružjem i opremom prešla su pakistansko-afganistansku granicu. Roderick Brightwhite piše. U međuvremenu Ševarnadze je proslijedio Moskvi još jedan Nadžibulahov prijedlog da Sovjeti pošalju brigadu kako bi se digla blokada Kandahara i zaštitili konvoj oružja za taj grad. Kada je o tome čuo, Černjajev je eksplodirao. Je li on sišao suma? Zar ne vidi da Bulah postavlja zamku kako bi nas uvukao da nikad ne odemo i da se sukobimo s Amerikancima i cijelim svijetom? Nađibulahov je režim i onako bio gotov. Sve što su Sovjeti sada mogli učiniti bilo je da spase svoju kožu. Černjajev je slušao kada je Gorbačov nazvao Ševarnadzea. Ševarnadzea je počeo kriviti vojsku. Černjajev je ponovno eksplodirao. Sve što je vojska učinila bilo je da izradi tehnikalije političkog plana koji si ti dogovorio s nadžibulahom, ali taj je plan suprotan našoj politici i zdravom razumu, da ne spominjemo gubitke kojima će biti izloženi naši momci. Do tog trenutka vojska u Afganistanu, njezini ključni ljudi bili su zapovjednik 40. armije general Boris Gromov i glavni predstavnik glavnog stožera i ministarstva obrane general Valentin Varenikov, bili su uvjereni da će sve te političke manevre opet platiti vojska. Oni su htjeli van iz Afganistana bez ikakvih repova. Politički vrh odlučio je početkom 1989. kako bi pomogao Nadžibulahovom režimu izvesti još jednu bojnu akciju. Ogorčenost vojske zbog te namjere najbolje pokazuje ime koje je zapovjedništvo sovjetske vojske u Afganistanu dalo toj operaciji. Operacija Tajfun. To ime nosio zadnji pokušaj njemačke vojske u zimu 1941. da osvoji Mosku. Operacija Tajfun završila je 27. siječnja i povlačenje se nastavilo. U zadnja dva tjedna rata u Afganistanu sovjetska vojska izgubila je 39 vojnika. Prema legendi, zadnji poginuli sovjetski vojnik bio je Igor Lahović iz 345. gardijske nezavisne padobranske jurišne pukovnije. Njega je ubio snajperist dok je izlazio iz Afganistana. Roderick Brightwhite piše. Na generala Sebrova koji je 1979. ušao u Afganistan sa 103. divizijom, službeni govori mase i cvijeće nisu ostavili utisak. On je sve gorko sažeo. Zemlja koje smo deset godina na sve moguće načine pomagali, sada je ležala u ruševinama. Svatko je doprinio tom razaranju, ali značajan dio krivnje leži na nama. Nije bilo moguće ne biti pogođen promjenom odnosa naroda prema našoj vojsci i vojnicima. Kada smo došli, pozdravljeni smo sa simpatijama i prijateljstvom. Sada, kada smo odlazili, obični Afganistanci su nam prijetili i vrijeđali nas. Sovjetska intervencija u Afganistanu počela je u prosincu 1979. i okončana je 15. veljače 1989. Nakon više od 3000 dana rata u Afganistanu poginulo je oko 14.000 sovjetskih vojnika, te više od milijuna Afganistanaca, vojnika, civila te muđahedina koji su se borili protiv Sovjeta i prosovjetskog afganistanskog režima. Poginule su i na tisuće dobrovoljaca iz muslimanskih zemalja koji su se odazvali pozivu na džihad protiv Sovjeta. A tih više od 3000 dana rata i patnje koje su se nastavile i nakon odlaska Sovjetskog saveza iz Afganistana počelo je sa sukobom dvaju frakcija u Narodnoj demokratskoj stranci Afganistana. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ljevičarske skupine u Afganistanu su bile podijeljene i zvale su se prema novinama koje su jedno vrijeme 60. godina izdavale. Tarakijeva i Aminova se zvala Kalk, izašlo je svega šest brojeva i oni su predstavljali tvrđu struju unutar partije. Druga su bili kraljevi komunisti, izašlo je nešto više brojeva parčama, stijega, a sam Babrak Karmal, čiji otac bio guverner, general, je bio član parlamenta, stanovao je u mikrorejonu od Sovjeta izgrađenom naselju u, u Kabulu, koji je participirao u vlasti i razgovarao i sa princom Daudom ranije i slično. Međutim, kako su se stvari 70. godina zaoštravale i kako je Daud postajao sve više u strahu ili sve, sve sumnjičavije gledao na Sovjetski savez, a postajao sve više otvoren islamskim idejama, naročito kada je 75. godine tijekom posjeta Pakistanu bio pozvan u šator kojega je za njega postavila tajna služba, gdje su mu ukazali na kontakte njegovih najviših i nekih bliskih oficira sa sovjetskim agentima. On je shvatio da bi trebao učiniti nešto protiv parčamovaca, dakle grupe komunista koji su bili i u njegovom kabinetu. Okršaj s njima je potaknuo Sovjetski savez da pokuša učiniti sve da spasi e, tu partiju i da ih poveže. Te dvije skupine, de facto dvije partije unutar e, Narodne demokratske partije Afganistana. I to je uspjelo uz šefa Tudeha iz Irana, lijeve partije unutar Irana, koji je bio posrednik. Pošto je 1978. godine ubijen ideolog e, Parčamovaca i njegov pogreb se pretvorio u, kako to često biva, u velike manifestacije, 15.000 ljudi na pogrebu. Princ Daud je zapovjedio hapšenje parčamovaca i čišćenje parčamovaca iz svih struktura i otvorio vojsci za nagradu, bio je vikend, da se proslave, malo pjevaju, da idu na odmor i tako dalje. To je iskorišteno od Hafizulaha Amina, koji jedini nije bio uhapšen, nego je ostao u kućnom pritvoru, za intervenciju. I počela je operacija, o kojoj se vjerojatno razmišljalo i ranije, koja se mogla dogoditi, za vojni udar u zemljama poput Afganistana ne trebate jako puno. 50 tenkova do duše bi bilo vjerojatno dovoljno u mnogim zemljama, ali u Kabulu je bilo apsolutno dovoljno. Krenuli su prema predsjedničkoj palači, bilo je bitno razoriti centar moći i to su uspjeli. Daud je bio likvidiran i stvorili ste onda ono što je što smo rekli, bilo, bio vojni udar, a zapravo kasnije su to počeli nazivati i od tasa, tri dana kasnije, revolucijom. Godine 1969 u Afganistanu je počelo razdoblje suše koje je potrajalo tri godine. Godine 1971. glad je počela moriti Afganistan i do kraja sušnog razdoblja od nje je poginuo veliki broj ljudi. Procjene se kreću od 50.000 tisuća do pola milijuna umrlih od gladi u tim sušnim godinama. Vlada koja je na čelu bio Abdul Zahir bila je nesposobna riješiti probleme u zemlji. Cijene hrane su rasle, stranu pomoć korumpirani vladini funkcionari koristili su za svoje bogaćenje. Do kraja te suše 20% stanovnika Afganistana dovedeno je na rub preživljavanja. Kralj Zahir Šah imenovao je u prosincu 1972. ministra vanjskih poslova Musu Šafika za premijera. Šafik je sastavio puno sposobniju vladu, ali do njegovog dolaska na vlast stvoren je savez koji je tražio puno radikalniji odgovor na probleme Afganistana. Amin Sajkal u knjizi Moderni Afganistan, povijest borbe i opstanka, piše. Savez je formaliziran 1971. kada su se časnici koji su predstavljali promarksističku vojsku revolucionarne organizacije susreli s Daudovim pouzdanikom doktorom Muhamedom Hasanom Šarkom i postigli sporazum da počnu planirati državni udar. Naveliko se širila glasina da će kraljev patološki neodlučan i bestiljni stil vodstva na kraju dovesti do promjene režima. Američki veleposlanik u Kabulu Robert Neumann napisao je 1972. da se kralj neće moći nositi s krizom njegovog opstanka. Do ljeta 1973. najmanje tri urote dobile su na zamahu. Daudova, ona bivšeg premijera Maj Van Dvala, te ona generala Abdullah Valija. Daud je udario prvi. Daud, koji je vodio mnoge od svojih simpatizera i skupinu vojnika članova parčama u oružanim snagama, izveo je državni udar skoro bez prolijevanja krvi i srušio monarhiju 17. srpnja 1973. dok je kralj bio u posjetu Italiji. Na dan državnog udara Afganistan je proglašen republikom i centralni komitet od 17 članova preuzeo je vlast u zemlji. Sljedećeg dana centralni komitet izabrao je Muhameda Dauda Kana za predsjednika, predsjednika vlade, ministra vanjskih poslova i ministra obrane Republike Afganistan. Sredinom 70. godina 20. stoljeća KGB u svojim izvještajima stavlja Afganistan među prijateljske zemlje. Stvari su se počele mijenjati 1976. kada je Daud predstavio svoj sedmogodišnji plan razvoja zemlje. Za njega je trebalo 3 milijarde i 850 milijuna dolara. Više od 2,5 milijarde moralo je doći u vidu inozemne pomoći. Sovjetski savez izjavio je da može dati oko 570 milijuna. Daud je onda ostatak potražio u Sjedinim američkim državama. Tada su se počeli kvariti odnosi između Sovjetskog saveza i Daudovog Afganistana. A i nekadašnji saveznici iz državnog udara, Narodna demokratska stranka, zapravo njezine frakcije, Parčom i Halk, počeli su i bez sovjetskog zahlađenja planirati urotu protiv Dauda. On je to znao ali ju nije uspio spriječiti. 1978. došlo je do udara u kojemu je ubijen Daud. Sovjetski savez sada, 78. prvo gleda, nastoji tu stanje nekako obuzdati, konačno to je ipak strateški dobitak bio. A onda se stanje toliko pokvari da oni koncem 79. godine nastoje maknuti najradikalnije komuniste unutar Afganistana i dovesti one koji su spremni razgovarati. Ti koji su spremni razgovarati su bili parčamovci koji su konačno imali iskustvo još iz vremena princa Dauda, jer su sudjelovali u vlasti. Parčamovci su do tog trenutka bili uglavnom očišćeni iz vlasti u Afganistanu, potpuno. Recimo Babra Karmal je bio potpredsjednik, on je uguran u avion i otišao za ambasadora u Čehoslovačku, njegov brat je otišao u Pakistan, njegov nečak je otišao u London, Anahita Radzabat je otišla u Beograd, Bulah je otišao u Teheran, praktički je vodstvo parčama bilo maknuto. Sovjetski savez sada nastoji utjecati na, na glavnoga u hijerarhiji, a to je bio Taraki, da se to zaustavi. Taraki to čini, ali Taraki nije bio najinteligentniji ili glavniji u tom vodstvu. I Taraki putuje i onako u rujnu na konferenciju nesrstanih zemalja u Havanu putuje preko Moskve. Tamo konačno treba dati većinu, što ne uspjeva, ali treba dati većinu domaćinu koji želi okrenuti pokret nesvrstanih na stranu Sovjetskog saveza, pretvarajući ga u stratešku rezervu socijalističkog lagera, gdje ulazi u dramatični sukob sa Jugoslavijom, što je posljednje bilo Titovo vanjsko-političko putovanje. On se vraća iz Havane, gdje je posao napola obavljen, dakle nije uspjelo baš, ali se vraća iz Havane preko Moskve u KZ. Kabul, gdje ga ponovo Brežnjev moli da se riješi svoga broja dva, Hafizulaha Amina. On je bio ministar vanjskih poslova i bio je glavni upravo u administraciji da ga se riješi. Ovaj ga je dočekao na aerodromu, bile su ulice pune organiziranoga dočeka. Tri dana kasnije je ugušen e, vjerojatno od članova afganske tajne e, službe i na jedan put, bez da su Sovjeti bili upozoreni, vi imate novog vođu. Ovaj je zbog bolesti odstupio, a onda je naprosto nestao. I sad imate Hafizulaha Amina, kojeg je Sovjetski savjet želio maknuti s vlasti. 4. studenog 1979. godine studenti pristalice Ajatolaha Ruholaha Homeinija provalili su američko veleposlanstvo u Teheranu i za taoce uzeli diplomatsko osoblje koje su tamo zatekli. 21. studenog 1979. američko veleposlanstvo u Pakistanu provalili su demonstranti nadahnuti islamskom revolucijom u Iranu. Oni nisu uspjeli uzeti diplomatsko osoblje za taoce, ali su spalili gotovo cijelo veleposlanstvo. Događaju u Iranu promijenili su američku strategiju u tom dijelu svijeta. Kao odgovor na uzimanje talaca u Teheranu, američki predsjednik Jimmy Carter zapovjedio je da se u Perzijskom ili Arapskom zaljevu rasporede američke snage. Bio je to prvi puta da su američke vojne snage ušle na područje Srednjeg istoka. Do tada su Iran i Saudijska Arabija bili dovoljni za zaštitu američkih interesa u tom dijelu svijeta.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 Ulazak američkih snaga u Perzijski zaljev nakon zauzimanja američkog veleposlanstva od islamskih radikala uzbunio je glavni stožer sovjetske vojske. General Valentin Varenikov prisjetio se u to vrijeme bili smo zabrinuti da će Sjedinjene države, ako budu izgurane iz Irana, preseliti svoje baze u Pakistan i zauzeti Afganistan. Ministar obrane Ustinov pitao se, ako Amerikanci rade sve te pripreme ispred našeg nosa, zašto bi se zgurili, igrali oprezno i izgubili Afganistan? U takvom svijetu Afganistan je za Sovjetski savez imao sve veću važnost. I ključni ljudi politbirova partije, Leonid Brežnjev, Juri Andropov, dimitri Ustinov i Andrej Gromiko, odlučili su da se poveća angažban u Afganistanu. Sve se dodatno zakompliciralo udarom koji je izveo Hafizullah Amin, Nur Muhammed Taraki ugušen je jastukom, a Amin se proglasio novim predsjednikom Demokratske republike Afganistan. Sovjetski savez od duše nešto malo sumnja u njega, ali nemate pravi dokaza jer on zapravo nije radio sa cijom. Ali je bio spreman razgovarati. Konačno studirao u Americi, bio je spreman razgovarati i sada se postavlja pitanje što učiniti. Na Amina imate manji utjecaj nego na Tarakija a želite ga maknuti. Želite ga maknuti jer kvari stanje. On će izdržati još nekoliko mjeseci, a onda će nastati eksplozija koju više nitko neće moći kontrolirati, negativna, na granici Sovjetskog saveza. I tad je donešena odluka koja nije trebala biti klasični rat, nego je trebala biti situacija da bi došli novi na vlast. Parčamovci, koji su bili, već je bilo vidljivo da Sovjetski savez ih ne misli odbaciti potpuno, jer je Babra Karmal dobio azil u Pragu, pa konačno i Nađi Bulah i ambasadorica Afganistana su dobili azil u Jugoslaviji. Jedno vrijeme su živjeli u Beogradu, pa u Čačku, pa u Zagrebu su bili jedno vrijeme. Nađi Bulah je boravio u Zagrebu, koji su čekali svoju situaciju i onda je Sovjetski savez odlučio učiniti nešto što su znali da bi moglo biti grozno ali su htjeli <laughs> učiniti za sebe najbolje, da smijene radikalnog, da dovedu blažeg da se nadaju da će taj blaži pokušati stvari smiriti, da bi se na granici Sovjetskog saveza taj sukob koji je sada počeo eruptirati smirio. Već se do tog trenutka zaoštravaju odnosi koji su onako bili uvijek zaoštreni između Iraka i Irana. Dakle, to znači da otvarate mogućnost za rat na vlastitim granicama i imate sve ovo što se događalo u e, Pakistanu sa muđahedinima, imate Kinu koja je otvorena tim granicama. Dakle, ta, ta situacija je trebala je gasiti na neki način. I ona se ugasiti htjela tako da su rekli jedinicama Crvene armije da će braniti predsjedničku palaču Hafizula Hamina, a njega su zamolili da se iz centra grada prebaci na rub grada, u drugu kraljevsku palaču, koja će biti tobože sigurnija i lakša zabraniti i tu onda general, odnosno e, šef komandosa sovjetske vojske Kolešnik vodi operaciju koja je inače u detalje neke opisana, e, opisana već davno, je gdje je Hafizullah Amin likvidiran. Njegovi rođaci koji su bili na čelu tajne službe također, neki su odvedeni u Sovjetski savez i slično, a Babrak Karmal je doveden sa aerodrama u Bagramu e, da bi preuzeo vlast u Afganistanu. I to je trebalo stvoriti bolju situaciju, ali su bili svjesni da će vojna intervencija biti ocjenjena na zapadu onako kako je bila ocjenjena. bez obzira koje su bile njihove stvarne namjere sa tom intervencijom. Najvažniji planer udara na Hafizula Hamina i palaču Tačbek bio je general KGB-a Juri Drozdov. 25. prosinca 1979. on se sastao s vođama specijalnih jedinica određenih za napad, zeniti grom iz GRU-a i KGB-a, muslimanskog bataljuna te 9. satnije 345. zasebne padobranske pukovnije, koja će postati najslavnija sovjetska jedinica rata u Afganistanu, a njezin prvi zapovjednik, poručnik Valerij Ostrotin, jedan od najpoznatijih zapovjednika – Zapovjednik Zenita, pukovnik Valeri Bojarinov, inače zapovjednik odjela 8 prvog direktorata KGB-a i veteran drugog svjetskog rata, uoči napada na palaču posjetio je svoje vojnike, podijelio im dvije čašice vodke i provjerio da nisu doručkovali, kako im se u slučaju ranjavanja u trbuh rana ne bi inficirala. Nalet na palaču u kojoj je bio Amin bio je samo dio sovjetske invazije. Gregory Pfeiffer u knjizi Veliko kockanje, Sovjetski rat u Afganistanu, piše. Zrakoplovi koji su prevozili sovjetske trupe počeli su slijetati na Kabulski aerodrom 27. prosinca, iznenadivši mnoge stanovnike glavnog grada. 108. motorizirana streljačka divizija napašće iz Termeza preko novog pontonskog mosta i uzduž glavnog puta na jug kroz Hindukuš, uključujući i 3 km dug tunel koji su izgradili Sovjeti, krenuti prema Bagramu i Kabulu. Peta motorizirana streljačka divizija ući će s istoka iz Kuške u Turkmenistanu i onda krenuti prema Heratu i Kandaharu. U Kabulu prethodnica 345. zasebne padobranske pukovnije i sovjetski vojni savjetnici koji su već bili u Afganistanu pomoći će jedinicama Spetnaca i muslimanskom bataljunu u jurišu na Aminovu palaču i u zauzimanju drugih 12 ključnih ciljeva u gradu. 860. zasebna motorizirana streljačka pukovnija 56. zasebna zračno-jurišna brigada, druga brigada zračne obrane i 34. mješoviti zrakoplovni korpus također će sudjelovati. Aminovi stalni zahtjevi za sovjetskim trupama uvelike su pomogli u procesu planiranja. Sada se Moskva radosno odazvala. Trupe su slijetale, a da nisu izazvale uzbunu. Samo što one neće pomoći Aminu. Pozornica je postavljena za ono što će u suštini biti okupacija zemlje, iako Kremlin na to nije tako gledao. 27. prosinca 1979. sovjetske specijalne jedinice, pripadnici Zenita, Groma, snaga KGB-a i GRU-a, te muslimanski bataljun i padobranci 9. satnije napali su palaču Tadžbeg i ubili Amina i njegove suradnike. Za to vrijeme sovjetska vojska zrakoplovima u bagram ili kamionima, oklopnim transporterima i tenkovima prodirala je kružnom cestom u ključne dijelove Afganistana. To je trebala biti kratka intervencija ona će se pretvoriti u više od 3000 dana dugi rat. Zapad je želio tu situaciju iskoristiti tako da se Sovjetski savez zaista uplete i da učini nešto iz čega se neće lako moći izvući i to je koštalo života neznani zapravo broj sovjetskih e, vojnika ili barem u onom trenutku ili onih desetljeća jer su sovjetski građani bili dekuražirani da organiziraju pokope vojnika javno, a vreće sa tijelima su se na počele u ponoć dovoziti na moskovski aerodrom. O tome i vijesti nisu govorile i bez obzira što o tome nije bilo emisija ili rasprava. Međutim, kao i svim društvima ili u našem <laughs> društvu, vi i najtajniju vijest zapravo dobijete dojam ili se čuje ili se pročuje puno šire i puno dalje nego što bi čovjek mogao očekivati, pogotovo kad, kad za ovakvu operaciju trebate puno ljudi koji će nekoga dočekati, izvući, transportirati i slično. Sovjetski savez je postajao svjestan da je ušao u sukob koji nije ostao samo lokalnog karaktera, koji nije ostao samo vezan na ono što se zvalo muslimanskim bataljonom u Sovjetskoj crvenoj armiji gdje su rekli pa obući ćemo u tuđe uniforme Tadžike, Uzbeke koji onako žive u Sovjetskom savezu pa će oni malo intervenirati u, u Afganistanu. Došlo je do dramatičnog rata. Međutim, rata koji je trajao duže nego što, ne samo što su Sovjeti mislili, nego što je i Zapad vjerojatno mislio, koji je trajao konačno još godinama nakon što su se Sovjeti povukli, pa i kad Sovjetskog saveza više nije bilo. Tamo je još uvijek bila vlast kojoj je 86. godine nakon Babraka Karmala, inače obrazovanog, ali e, ne osobito sposobnog, došao Nađi Bulah, njegov šef tajne službe, puno sposobniji do 92. godine. 14. veljače 1989. godine general Boris Gromov, zapovjednik 40. sovjetske armije, probudio se u 5 sati i 30 minuta ujutro. Logor u kojemu je spavao bio je smješten u Taškurganu i udaljen jedan sat vožnje od sovjetsko-afganistanske granice. Nekada je tu bila smještena sovjetska motostreljačka pukovnija, sada je tu bio stožar 40. armije koja se povlačila iz Afganistana. Oko 10 ujutro kolona iz vidjačkog bataljuna 201. divizije u kojoj je bio Gromov krenula je prema Hajratonu, tranzitnoj bazi na afganistanskoj strani granice. Roderick Braithwaite piše. Tamo, dok su Gromovi i njegovi kolege sjeli kako bi provjerili da nitko iz 40. armije nije ostao iza njih, došao je panični poziv od Jazova. Odvjetnici Ministarstva vanjskih poslova naglasili su da sporazum iz Ženeve traži da sovjetske snage izađu iz Afganistana do 15. veljače. Drugim riječima, oni bi se trebali vratiti u Sovjetski savez zaključno s 14. veljače. Gromov je odgovorio da je već razgovarao s predstavnicima Ujedinjenih naroda koji su odlučili na tu odredbu zažmiriti. Onda je Jazov pitao Zašto namjeravaš otići zadnji, a ne na čelu trupa, kako bi to kao zapovjednik trebao učiniti? Gromov je odgovorio da je to zaslužio nakon šest godina službe u Afganistanu. Jazov je šutio. Cijeli dan preostali sovjetski vojnici u Afganistanu provjeravali su svoja vozila. Gromov je otišao do svog oklopnog transportera BTR broj 305 i provjerio ga više puta. Nije želio da mu se transporter pokvari dok je izlazio iz Afganistana. Kada je pregledavao ogromnu bazu, Gromovo je njegov vodič pokazao kontejner koji je dopremljen još 1979. Otvoren je tek prije nekoliko dana i bio je pun kiša koji su se nakon deset godina pokvarili. U noći 14. na 15. veljače Gromov je uspio zaspati tek u četiri ujutro. U pet sati se baza probudila. Roderick Braithwaite piše. U 9 sati Gromov je pozvao pobočnika kako bi provjerio da je sve u redu s njegovom uniformom i u 9.30 dao je zapovjed za pokret. Oklopna vozila pješadije prolazila su pored njega most. Neki su vojnici plakali. U 9.45 Gromov je u svom zapovjednom vozilu, noseći zastavu 40. armije, prošao most preko Amudarije. Bilo je to zadnje vozilo koje je prešlo preko mosta. Povlačenje je bilo završeno. S jedne strane je zaista e, paradoksalno da imate zemlju koja možda u svojim dubinama skriva velika bogatstva, ali Afganistan je jedna od najsiromašnijih zemalja svijeta. <laughs> Tamo e, je životni vijek toliko kratak i zaista nitko ne bi poželio otići živjeti u Afganistanu. Vidimo da Afganistanci i preko Hrvatske nastoje otići iz Afganistana. Dakle, Sovjetski savez ulazi u sukob svjestan problema koje će tamo imati ali vi ne možete iz rata izaći brzo ni iz jednoga rata. Morate izaći tako da to ne izgleda kao apsolutna e, katastrofa za vas unutra. To vidimo po Iraku, sa Sjedinjenim državama i po mnogim drugim sukobima. Dakle, a možete biti svjesni koliko vas to košta, koliko je to loše za ljude, koliko je propagandno to teško braniti i slično i Gorbačov konačno, koji dolazi na vlast, e, on ne sudjeluje ili sudjeluje tako da kao kandidat za člana politbiroa gleda neke od odluka i govori o tim starcima, Ustinovu, Gromiku i Andropovu koji donose odluku prvi puta, jeli, da bi stvari mogle biti katastrofalne, ali on koji je na vlasti nekoliko godina prije nego zapravo donosi odluku o povlačenju. On svoje prve poteze bazira na iskustvu onoga što se dogodilo, ali u smislu da nastavlja borbu oružjem i daje još jednu šansu vojsci da završi ili smiri stanje u Afganistanu. Međutim, s muđahedinima je kao sa svakom gerilom bilo. Muđahedini su mogli se povući sa neke kote ali su se sutradan mogli vratiti. Naprosto vi niste nadzirali teritorij. To nije bilo stvar ubijanja ili prodiranja u neka sela <laughs> ili više izbjeglica. To je bio drugi tip rata. Gromov zato izlazi tek i čeka, prelazi Amudarijom, zadnji je koji izlazi, pješke prelazi preko mosta, Singa čeka s druge strane sa buketom cvijeća, on se okreće leđima prema Afganistanu i simbolički ulazi u Sovjetski savez to je bio gubitak. Vlast je doduše zadržala se još četiri godine. Ona je na taj način mogla vjerojatno opstajati i bez sovjetske intervencije, jeli? jer je prosovjetska vlast je jedno vrijeme znala kako igrati ili našla način da zadovolji pojedine od afganskih skupina ili sklopi dogovore kako se događalo u afganskoj povijesti puno puta ranije. Rezultat je bio strašni propagandni udar, ogroman broj mrtvih ljudi, sramota i dakle na koncu ste imali muđahedine koji su 92. godine triumfirali i ušli u Kabul. I oni kažu na svojoj konferenciji za tisak, mi smo pobjedili najveću ili recimo drugu najjaču vojsku na svijetu. Nisu bili naravno sami, pomoć je dolazila iz arapskih zemalja, iz Sjedinjenih država i slično, ali je istina da su se borili prije svega oni. kada je 15. veljače 1989. godine general Boris Gromov prešao preko mosta prijateljstva na rijeci Amudari, nedavno imenovani direktor Cije William Webster priredio u sjedištu Cije u Lengliju zabavu na kojoj se točio šampanjac. Na dan odlaska sovjetskih trupa iz Afganistana slavilo se i u američkom veleposlanstvu u glavnom gradu Pakistana, Islamabadu, Tamo je postajom cije koja je upravljala američkom pomoći muđahedinima zapovjedao Milton Burden. Steve Cole u knjizi Ratovi duhova, tajna povijest Cije, Afganistana i Bin Ladena od sovjetske invazije do 10. rujna 2001. piše. Birden je poslao telegramu u Langley. Pobjedili smo. Odlučio se i na zadnji čin osobnog teatra. Njegov ured na trećem katu u Cinoj postaji bio je izravno preko puta KGB-ovog ureda u sovjetskom veleposlanstvu. Između njih je bilo polje golog grmlja. Birden je uvijek u svom uredu ostavljao upaljeno svjetlo i na diplomatskim primanjima šalio bi se sa svojim KGB-ovim suparnicima da to pokazuje da naporno radi kako bi ih pobijedio. Te noći ugasio je svjetlo. Već 1979. Zbignjev Bžežinski, savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Jimmya Cartera, počeo je zagovarati početak operacije američke obavještene službe protiv Tarakijevog režima – kada je u prosincu 1979. počela sovjetska invazija na Afganistan, Bržinski je počeo govoriti o potrebi da se u Afganistanu stvori sovjetski Vjetnam kada je u siječnju 1981. u Bijelu kuću došao republikanac Ronald Reagan, planovi za sovjetski Vjetnam u Afganistanu već su se počeli ostvarivati. Na vrhuncu te operacije Sjedinjene države putem Cije su muđahedinskim skupinama davale 600 milijuna dolara na godinu, to je bio manji dio svote. Puno veći novac muđahedinima davale su zemlje zaljeva na čelu sa Saudijskom Arabijom, koje su u borbi protiv Sovjetskog saveza i njemu odanog režima vidjeli borbu protiv nevjernika, primjer kako treba voditi džihad. S tom američkom pomoći, kao i s onom koja je dolazila iz zaljeva, bilo je niz problema. Jedan od problema bio je to što je sva pomoć muđahedinima morala ići preko pakistanske obavještajne službe, moćnog ISI-a. Iza te kratice kriju se riječi Inter-Service Intelligence. To je proširilo utjecaj Pakistana. Pakistan je brinuo se za, za muđahedina, za sve te njihove izbjeglice i tako dalje. Mogao je i ranije, a pogotovo nakon toga, penetrirati afganski prostor i oni su zainteresirani za Afganistan koji će biti njima jako prijateljski, ali i stabilan. To se sa muđahedinima nije kasnije dogodilo i to je otvaralo duše regionalnu krizu. Regionalna kriza koja je bila opasna za Indiju, ali su Sjedinjene države mogle reći još u tom trenutku tu je zaista posao završen, pobjeda je naša, Afganistan je sada u rukama onih koje smo mi pomagali, a Pakistan je naš glavni saveznik na tome prostoru. Međutim, to je bio samo početak druge faze građanskog rata u Afganistanu, koji je onda otvorio međusobne borbe muđahedina u kojima je Kabul više razoren nego u prethodnoj fazi rata sa nadžibulahovom vladom i prosovjetskim političarima, da bi se onda ta beskrajna kriza razdvojenih muđahedina koji su neki bili kooperativniji, e, neki vladali samo u svom uzbečkom ili tađičkom e, prostoru, svi željeli doći u Kabul kao glavni e, grad, a neki bili radikalizirani, kao što je Hekmatjar bio prije nego je počela zapravo sovjetska ili ta epizoda sa, sa Tarakijem i sa Saur revolucijom, su Afganistan pretvorili u jedan teški kaos. Iz toga kaosa ISI, pakistanska tajna služba, je stvorila one koji su trebali postati faktor stabilnosti i jesu u, u određenom smislu, a oni su se zvali talibani. Talibani su zavladali Afganistanom tako da su ove muđahedinske skupine bile poražene i oni su zavladali dijelom se bazirajući na paštunskom elementu, vraćajući se u stara vjerovanja i željeli su smiriti stanje u Afganistanu potpuno. Međutim, to što se tamo počelo događati, to je bilo mimo zapadnog rezoniranja u, u, uopće. Pakistan je želio ili našao ili vidio svoju šansu, ne samo da se stabilizira e, Afganistan, nego da se otvori komunikacija prema centralno-azijskim republikama koje su sada postale neovisne zemlje sve su bile muslimanske, one su duše bile puno manje islamizirane nego što je bio Pakistan ili taj prostor, ali je tu vidio i svoju gospodarsku šansu i šansu za širenje utjecaja i tako dalje. September 11 i rušenje blizanaca je tu stvar diglo ili otvorilo treću fazu, ako, ako hoćete, u kojoj se Sjedinje američke države upličuju. U dokumentarnoj seriji o hladnom ratu koju je producirao CNN i koja je prvi puta emitirana 1998. godine, 20. epizoda koja nosi naslov Boži vojnici posvećena je ratu u Afganistanu. U snimanju te epizode snimljeni su intervjui s ljudima koji su sudjelovali u tom ratu. Jedan od njih bio je operativac Cije po imenu Frank Anderson. Na pitanje što je CIA radila u Afganistanu prije sovjetske invazije odgovorio je u istinu ne znam. Kada ga je novinar pitao znači li to da Afganistan nije bio bitna zemlja prije sovjetske invazije, Anderson je odgovorio. Hladnokrvno je i možda nepristojno, ali Robert Gates je jednom upitan o strateškoj važnosti Afganistana nakon što Sovjeti odande budu izbačeni. Njegov je odgovor bio i zbog komičnog i dramatičnog učinka, da će ta zemlja ponovno postati ista ona popišana zemlja, kakva je bila prije nego što su je Sovjeti okupirali. Robert Gates unovačen je u Ciju kada je magistrirao na sveučilištu u Indijani 1966. godine. Njegov zadnji posao u američkom vojno sigurnostnom kompleksu bio je posao ministra obrane u administracijama predsjednika Busha mlađeg i Obame. I veliki dio njegovog posla kao ministra obrane bio je upravljanje američkim vojnim naporima u Afganistanu, državi koja je prema njemu trebala postati nevažna nakon odlaska Sovjeta. A ta srednjoazijska zemlja bila je i ostala sve, samo ne nevažna. Sovjeti su u Afganistanu bili manje od 10 godina. Sjedinjene američke države u Afganistan su ušle krajem 2001. 2019. još su uvijek tamo, govori profesor dr. Tvrtko Jakovina socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sjedinjene američke države od tada pa do sada zajedno sa svojim NATO saveznicima ostaju u Afganistanu. Što u Afganistanu čuvaju? s jedne strane se bore protiv Al-Kaide kao neprijatelja koji zapravo djeluje bez teritorije, ali je talibanska vlast bila jedan od njihovih domaćina. Pitanje je, to su postavljali u Obaminoj administraciji, jesu li talibani američki neprijatelji? Talibani su bili potpuno izolirani, imali su dvije ambasade uopće. Talibani su bili užasni, ali možda nisu bili američki neprijatelji na način na koji je bila Al-Qaida. Druga stvar koju su željeli kontrolirati svojim bivanjem u Afganistanu je pakistanska atomska bomba. Međutim, afganske vlasti koje su došle na vlast po rušenju talibanskog režima i koje još uvijek vladaju i od predsjednika Karzaija koji je bio dva mandata predsjednik su govorili rat u Južnoj Aziji se ne vodi u Afganistanu. Ako želite riješiti rat, morate voditi drugi tip rata. On se vodi na granici između Afganistana i Pakistana. Dakle, ta crta, ta granica u kojoj koja je izazvala tolike rasprave od kako su je e, Duran povukao u, u Britanskom imperiju, je odgovor kao i pakistanska tajna služba. Rat u selima afganskih provincija gdje će vaši vojnici prolaziti kroz sela, negdje stradati, negdje proći lakše i slično, nije odgovor na ono što je glavni problem Zapada. U međuvremenu i u današnjem vremenu Pakistan je prestao biti blizak Sjedinjenim državama kao što je bio to postaje Indija koja je to dugo vremena i zbog svoje nesvrstane i druge politike bila puno hladnija i ponašala se kao ipak velika sila sama ili zemlja sama za sebe. Tako da imate sada donekle izmješane karte, ali e, Kinu koja je ušla u pakistanski prostor, koja je povezana s pakistanskim režimom i slično. Dakle, ta kartaška igra je sa izmješanim kartama i nema kraja tome problemu. Bilo je onih koji su izašli. Ujedinjeno kraljevstvo je izašlo potpuno poraženo. I Sovjetski savez je izašao bez jednog rezultata. Sada nemamo taj tip rata, ali je pitanje da li se postiže bilo kakav rezultat. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Miroslav Šeb. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2019. godina.